Malgranduloi en la naturo. En februaro 2023, professoro Dalton de Souza Amorim, entomologo en la Universitato de San Paulo, publicigis clerigan articolon en la virtuala jornalo de tiu institucio. Temas pri la gravezzo de insectoi en la natur medio. Ciam ordinare personoi pensas pri la diversetso de vivanta estajoi en la naturo, compreneble venas en ilian capon hundoi, catoi, elefantoi, leonoi, cae balenoi, cae oni crome pensas pri plantoi. Tamen, vertebruloi representas nur tri como du el la tuta conata vivularo cae plantoi dec ses procentoin. Cie trovigas la ceterei octec procentoi? Ili estas la mal granduloi en la naturo, cae tamen gravegai por la equilibro de la tuto. Insectoi estas pli ol duono de ili, cae ancora multai estas neconatai de la scienzo. Probable ili consistas en quin au dec milionoi da specioi. Cicadoi, mushetoi, blatoi, lampiroi, scaraboi, papilioi, noctopapilioi, vespoi, culoi, abeloi, puloi, moschitoi, grilloi, acridoi. La listo estas longega. Existas tricent quindec mil conatai specioi de scaraboi. Cent hoc mil specioi de muschetoi. Cent sep dec mil specioi de papilioi cae nocto papilioi. Nau mil specioi de cimoi. Ne faculoi generale ne interesigas pritiu amplexa aro da vivuloi en nia mondo ili estas al ni prescau nevideblei, cae ni emas consideri ilin genai bestetoi. Tamen, plei multae insectoi vivas tute for de homoi. Male, multae el ili estas al ni utilae. Ili grave contribuas al la polenado. Nur du specioi el la familioi Sirfide cae Tacinide respondas pri 30% e la tuta polenado en la mondo. Anca abeloi cae papilioi estas gravae polenantoi, cae troa non tempa usado de remiajoi en agro-culturo minatsas ilien existon. Inter la insectoi vivantae en la naturo, for de homoi, funcias complexa biologia inter quiu resultis de evoluo de quartcent quindec milionoi iaroi, quiam aperis la unuae insectoi en la mondo. Ili vivas en delicata equilibro. Existas tiui quiui predas alien insectoin, tiui quiui manjas alien insectoin, tiui quiui manjas larvoin de fungoi, tiui quiui vivas en riveretoi cae mangias putrajoin, cadavroin de vertebruloi, cae ec fecajoin, cae existas insectoi quies vivo consistas prescal nur el reproductado. Ciam oni bruligas arbaroin au detruas biomoin, perdigas netaxeble ricia quanto da specioi cioi contribuas al latuto. Estas interesse che ni eduqu nin pri la existo de insectoi. Ni trainu nian oculoin por vidi ancautiuina malgranduloina ca pensi pri ilia rolo en la mondo. Al nia infanoi ni montru ilin ca ilian gravan signifon.